Namo tase bhagavato arahato sama sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato sama sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato sama sambuddhase. Karaniya matta ne yantang santang padam abhisamecce. Sako ujuče sujuče suvačo čase mudu anatimani santu sako če subavoče apakičo če salahukavuti santindriyo če nipako če apagabo kulesu ananugindo načakundang samachare kimchi jeně vinu pare upavadeyo Sukino va khemino hontu sabbe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutati tasava thavarava anavasesa dighavaya mahantava majima rasaka anakatula dithavaya va dithaye chedure वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सम्भे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुम्भेते न अतिमन्येते कथञ्चिनं किञ्चि व्यारोसना पतिघसंज्ञा न अन्यामन्यस्य दुःखं विचय्ये माता यथा नियं Ahimsa ekaputta eh, manurakhe evampi eh, sabbabhute sumanasam bhavaye aparimanam mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam hmm. udang adoce tiriance asambadam averam masapattam स्थितं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिन्दो एतं सतिं मदित्थय्ये ब्राह्मम् एतं विहारम् इदम् आहु दितिञ्चानुपागमाशीलवादसनेन सम्पन्नो कामे सुविनेयगेधां न हि जातु गम्बशय्यां पुनरे ti ti etena saceva jena hotute jaya mangalam etena saceva na nasantu sabu padava etena saceva na sabbe roga upasamentute